Majsångar skiner, valsen den vinner Hej, tra trallalallallej Midsommarnatta vakar jag med min vän igen Hej lilla vännen, hopp lilla vännen kom Ta en sväng med mig, kom Jag vill dansa vals med min ljuvliga vän Midsommarvalsen går bra tra la tra la, la, la, la, la la tra la, tra la, la, la, la la la tra la la, kom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 Jan spelar stampar och spelar sen Violin, violin, sommarnatta vakar jag med min vän igen Hej lilla vännen, hopp lilla vännen, åh vad du valsar bra Åh vad jag håller av dig, min ljuvliga vän Midsommarvalsen går bra Tralla, tralla, la, la, la, la, la Tralla, tralla, la, la, la, la, la, la Tralla, kom lilla vän hoppsan sa Tralla, tralla, da, da, da, da, da Tralla, tralla, da, da, da, da, Sväng dig och skratta med som en knatta hals Trallalantande med sommarnatta vakar jag med min vän igen Kom en trogen start ut i skogen tröst jag dig upp på mun Tröstar jag dig på munnen min ljuvliga vän Med sommarvalsen går bra Tralla, tralla, la, kom lilla vän hoppsan sa, tra-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la, tra-la-la-la-la-la-lej.